Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seseris nusintė žinę. Viešpatė, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė – šitą ligą ne mirčiai, bet Dievo garbiai, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams, eikime vėl į judėją. Mokiniai jam atsakė, rabi, ką tik žydai kesinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini? Jėzus tarė, argi ne dvylika valandų turi diena? Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos. Tai pasakęs pridūrė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Mokiniai atsiliepė, Viešpatė, jeigu užmygo, pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie polisio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė, Lozorius mirė. Bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau, dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad eikime pas jį. Tuomet Tomas, vadinamas dviniu, tarė kitiems mokiniams eikime ir mes numirti su juo. Atėjęs Jėzus rado lozorių jau keturias dienas išgulėjusi kapo Rusija. O Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug penkiolikos stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui, viešpatė, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems kelintis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Tai pasakiusi, ji nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai praneždama. Mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį. O Jėzus dar nebuvo žengęs į kaimą, bet tebe buvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai buvę su Marija namuose ir jie guodė, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad ji einanti pas kapą išsiverkti. O Marija atėjusi ten, kur buvo Jėzus ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų sakydama, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų myręs. Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigaudino ir susijaudinęs paklausė, kur jį palaidojote? Jie atsakė, viešpatė, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregių akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigaudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo, viešpatė jau dvokė, jau keturios dienos kaip jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausiai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko. Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas jiems tarė, jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas, pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą. Ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytosius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie buvo tvirtai pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dikumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų Velykos. Daug žmonių iš viso krašto prieš Velykas traukė į Jeruzalę apsivalyti. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi. Kaip jūs manote, nejaugi jis nebeteis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantis praneštų, kur jis esas, kad būtų galima jį suimti.